Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի ոսկետապ գյուղի բուժքույր Գոհար Հակոբյանը։ Երբ սովորում էր 6-րդ դասարանում, ֆիզկուլտուրայի դասին անախորժ դեպք պատահեց։ Դասընկերուհի մեծ վնասվածքներ էր ստացել։ Մինչ ուսուցիչներն ու աշակերտները խառնվել էին իրար, գոհարնամիջապես առանց որևէ մեկից խորհուրդ հարցնելու սկսեց օգնություն ցուցաբերել աղջկան։ Եվ երբ հիվանդանոց տեղափոխեցին, Պարզվեց, որ առաջին օգնությունը հասել է իր նպատակին։ Դեպքը ճակատագրական էր։ Ադե ինչու ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, Գոհար ուսումը շարունակեց Երևանում եւ ստանալով մշկրոտ մասնագիտությունը հայրենի գյուղ եկավ։ Դա տարիներ առաջ էր։ Այսօր արդեն Գոար Հակոբյանը վաստակաշար ճանաչված եւ սիրված բուժքույր է ոսկե տափում։ Մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ մասնակցել է Հայաստանի երկրորդ բուժքույրական համագումարին եւ դա եզակի հնարավորություն էր քույրական գործի եւ առողջապահության համակարգի կրթական եւ պրակտիկ ոլորտներում աշխատող մասնագետների համար, քանի որ քննարկվող բոլոր թեմաները աշխարի տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած բուժքույրերի հետ հանդիպումները անչափ կարեւոր ու հետաքրքիր էին։ Անկեղծ ասած, հաճախ եմ հանդիպել Հայաստան Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի բժիշկների հետ։ Սակայն ինձ հետաքրքրում էր, թե ինչ պայմաններում են աշխատում միջինբուժ աշխատողները Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում։ Դե ինչ բարեկամներ, զրուցակցուհիս այժմ կպատմի ամեն ինչի մասին։ Նախքան ձեր աշխատանքային գործունեության մասին խոսելը Տիկին Գոհար, խնդրում եմ պատմեք գյուղի մասին։ Մեր գյուղը գտնվում է Արարատյան դաշտավարի Արևելյան մասում, ոչ այնքան հարուստ գյուղ է, Գյուղի բնակիչները աշխատասեր, արդար քրտինքով վաստակող աշխատող մարդիկ են, սիրում են իրենց հողն ու ջուրը, սակայն մեր Հայաստանի պայմաններից ելնելով որոշ մարդիկ դուրս են գալիս արտագնա աշխատանքի իրենց ընտանիքը գոյատևելու, բարելավելու համար։ Զարմանալի է, որ մենք ասում ենք Արարատյան դաշտավայր, հատկապես օրինակ մեզ արցախցիներիս համար Արարատյան դաշտավայրը հայտնի է այնքանով, որ հողը բերի է, ջուրը առատ է, բերքը այդտեղից են բերում Արցախում իրացնելու համար։ Իսկ ինչու ոչ հարուստ գյուղ։ Որովհետև Արարատյան դաշտավայրը հարուստ գյուղ է, բայց մեր գյուղը համեմատած ուրիշ գյուղերի հետ մի քիչ հետ է, էլի։ Այո։ Մյուս գյուղերի համեմատ։ Մենք ունենք լավ ծիրան, լավ խնձոր, լավ կերաս, սալոր, օթը օթը առողջության համար լավ է օթը հոյակապ շատ լավ ջուր ունի գյուղն ունի բուժկետ անպատճառ ինչ վիճակում է բուժկետը ոչ այնքան բարվոք վիճակում ինչու վերանորոգելու կարիքներ ունենք ունենք լավ մեխանիզացիա ամբուլատորիայում չունենք հոսող ջուր բուժկետում այո քանի հոգու եք աշխատում 10 10 աշխատող են ովքեր են բուժքույրեր բժիշկներ բուժքույր ունենք Երկու բժշկուհի ունենք, մեկ տնորեն ունենք, հաշվապա, օպերատոր։ Միջին բուժ աշխատողների դերը, այսինքն բուժքույրերի դերը միշտ էլ կարևոր է եղել առողջապահության համակարգում։ Նախ ինչու որոշեցիք բուժքույր դառնալ եւ քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ Արդեն 24 տարվա աշխատանքային փորձ։ Սիրեցի մասնագիտությունս։ <laughs> Ինչը դրթեց ձեզ։ Պատմեք ձեր մասին, որտեղ եք ծնվել, ինչ կրթություն եք ստացել։ Ծնվել եմ Ոսկետապ գյուղում Ամուսնացել եմ նույն գյուղում, ընդունվել եմ 84 թվին ընդունվել եմ, 86 թվին ավարտել եմ տեխնիկումը։ Որտեղ Երևան։ Այո։ Ինչպես է կոչվում։ Երևանի շրջանայինի բժշկական ուսումնարան։ Ուսումնարան։ Այժմ քոլեջ է կոչվում, այո։ Այո, այժմ կոչվում է քոլեջ։ Ամուսնացել եմ նույն գյուղում 93 թվականից աշխատում եմ իջ առայժմ։ Տիկին գոար, ինձ նաև այսպես է հարց է հետաքրքրում։ Դուք սովորել եք Երևանի բժշկական ուսումնարանում խորհրդային տարիներին։ Այժմ վերանվանվել է կոչվում է բժշկական քոլեջ, դարձյալ թողարկում է բուժքույրեր։ Ծանոթ եք այդ քոլեջի աշխատանքային գործնեությանը, ինչպիսի բուժքույրեր են թողարկում։ Կարելի է զուգահեռել խորհրդային տարիների ու այսօրվա ուսման մակարդակը այդ։ Շատ շատ մեծ տարբերություն կա։ Այսինքն նախ տեխնիկան շատ հագեցած է առաջինը։ Երկրորդը մարդիկ ավարտում են թողներեն ինձ բժիշկները, բժիշկներին հավասար մասնագետները։ Բուժքույրերը։ Անպատճառ։ Այսինքն այսօր զարգացած են։ Բուժքույրերի մակարդակը օրեցօր բարձրանում է։ Գիտեմ, որ ձեզ հայտնի է այն, որ Եվրոպայում զարգացած քաղաքակիրթ երկրներում բուժքույրերը ունեն գրեթե բժիշկներին համահավասար իրավունքներ, ինչպես է մեզ մոտ, այսպես օրինակ Հայաստանում, այսպես օրինակ ձեր գյուղում, կարող եք դուք առանց բժշկի որևէ խորհուրդ տալ հիվանդին, բացի սրսկումը նշանակումները խորհուրդներ տալիս ենք առաջի օգնության խորհուրդներ բացի նշանակումները մենք... ինչ եք հիշում 24 տարիների դեպքերից այո օրինակ ի՞նչ դեպքեր եք հիշում շատ դեպքեր շատ կան օրինակ նոր էի գնացել գործի առաջի տպավորությունը շատ մեծ է մի հարևանուն էինք մեղուն կծել էր ալերգիայի մեջ էր ընկել այն մարդը շատ վատ էր զգում իքիչ էլ հարբեցող էր երևի խմել էր եւ մեղվի կծածը եւ ալկոհոլը ազդել էր մեկը մյուսի բերեցին բուժկետ ես էլ առաջի անգամ էի գնացել գործի առաջին օրն էր օգնություն ցույց տվեցին ես չէ իմ ընկերուհիները գոլեգաները վիրավոր վառեց բուժաշխատողներին։ Դե խմած էր մի քիչ, չէր գիտակցում ինչ էր անում։ Հաջորդ օր եկավ, ասում ներողություն էր խնդրում, կներեք, ես տենց բան չեմ ասել, ինձ ասել են, որ ես շատ անշնորհք եմ պահել ինձ։ Այո։ Բայց փաստորեն հա։ առաջին բուժօգնությունը ցուսաբերեցիք։ Անպատճառ։ Այսինքն մեղունների հետ աշխատելիս պիտի մարդ զգուշ լինի, զգուշ լինի, անպայման։ Ալկոհոլ գրեթե չպիտի օգտագործի։ Գծելու դեպքում էլ անպայման դիմի բժաշխատողի, ինչ որ մի խորհուրդ կտա։ Տիկին գուար, ինչ ռեժիմով եք աշխատում, ինչ գրաֆիկով։ Գրաֆիկով աշխատանքային ժամը սկսվում առավոտվա ժամը 9-ից մինչև ժամը 17-ից 15 րոպե։ Ահա Ընդմիջումը 1-ից 2։ Տնային կանչեր ո՞նց են կազմակերպում ձեզ մոտ։ Կանչը տալիս են, հիմա ընտանեկան բուժքույրեր են, ընտանեկան բժիշկներ։ Արդեն մուտք է գործել ընտանեկան։ Ձեր գյուղը 4-5 տարի մենք այդ գրաֆիկով ենք աշխատում։ Այսինքն Այսինքն կանչ եղավ, ընտանեկան բժիշկը, ընտանեկան քույրը պարտադիր գնում են այդ կանչը։ Դուք որևէ ընտանիքի ընտանեկան քույր համարվում եք։ Այո, իհարկե։ Ինչ գործընթաց է դա, ինչպես է մուտ գործել, ինչքանով է օգնում հիվանդներին։ Ընտանեկան բուժքույրը, ընտանեկան բժիշկը դառնում է այդ ընտանիքի անդամներից մեկը։ Խաչատեղյակ պիտի լինի այդ ընտանիքի առողջության վիճակին, ասենք գնում է դուրս Ռուսաստանա գնում, ինքը պետք է տեղյակ լինի, որ ընտանիքից այս մարդը գնացել է Ռուսաստան։ Տեղյակ պահի բժշկուհուն, այնտեղ նշումներ են անում, որ այս ինչ օրը մեկնել է։ Գալուց նշում է, այս ինչ օրը եկել է, հետաքրքրվում է իր առողջությամբ։ Եթե ասենք վիրուսային հիվանդություն ունի, գրիպ ունի, անպայման անալիզներ տանի, հանձնի, դեռ դրսից է եկել հազարումի հետո ինչ որ բան վերած կլինի։ Տիկին գոհար առաջին օկնությունից զատ Արարատի շրջանի ոսկետափի բուժամբուլատորիայում ստացիոնար բուժում ստանում են։ Առաջի օգնությունից հետո, եթե բժշկուհին գտնում է ինքը իր հիվանդն է, ինքը կարող է բուժի, ինքը անպայման վերցնում է իր վրա հիվանդին, ինչը վերջ բուժում է։ Դուք ճունեք հիվանդանոց։ Մենք հիվանդանոց չունենք։ Մենք ունենք պոլիկլինիկա, ամբուլատորիա մերը Մենք ամբուլատորիայում հիվանդին կանչում ենք, ասենք իրաստերսկումները, բժշկուհու նշանակումներ ընդեղ անում ենք, հսկողություն ենք պաշտպանում։ Անալիզների դեպքում ուղարկում ենք վեդի, անալիզները տալիս է, պատասխանը բերում են բժշկուհի նայում է, եթե պետքա շարունակում է, եթե արդեն առողջացել է, շատ լավ։ Ընտանեկան բժշկությունը աշխարհում շատ վաղուց պատմություն ունի, իսկ մեզ մոտ արդեն նոր-նոր մուտք է գործել։ Այսպես օրինակ դեռևս Արցախում չկա ընտանեկան բժիշկ, բուժքույր կոչված գաղափարը, իմաստը, ծառայությունը դեռևս մեզ մոտ չկա։ Ինչ պայմանագրերով եք աշխատում, ինչ հիմունքներով եք աշխատում այդ ընտանիքի հետ։ Դա լրացուցիչ վարձատրություն է, թե ինչ։ Ոչ, լրացուցիչ վարձատրություն չի։ Մենք հիմնականում աշխատում ենք բնակչության թվի վրա։ Ինչքան բնակչություն ունենք, այդքան մենք վարձատրվում ենք։ Այդ բնակչությունը բաժանվում է բուժ աշխատողների թվի վրա։ Այս գյուղը քանի բնակիչ ունի։ Գյուղը ունի մեծ եւ փոքր 5700 բնակիչ, որից 280-ը մանկական է, իսկ մնացածը մեծահասակներ ըստ բնակչության թվի մենք վարձատրվում ենք։ Մերը 55000 դրամ ամսական այդքան մենք ստանում ենք։ Բուժքույրը, բոլոր բուժքույրերը, անկախ աշխատանքային ստաժից, փորձից, այդպիսի բան չկա։ Ստուգումները մանկապարտեզում, դպրոցներում ինչպես է կատարվում։ Եթե նորա մանկապարտեզը բացվում, բժշկուհին գալիս են բժշկուհու մոտ տեղեկանքի համար։ Բժշկուհին երախոս զննում է ոտից գլուխ։ Այսինքն դուք ունեք նաև մանկաբույժ։ Չէ, Մենք ընտանեկան եւ թերապևտ եւ մանկաբույժ մի բժիշկ արդեն նրանք վերապատրաստվել են բժշկուհիները որտեղ Երևանում Երևանից դուրս չեն վերապատրաստվել չէ միայն Երևանում Տիկին Գոհար բուժքրոջ մասնագիտության վեհության մասին հենց ինքը բառը քույր որը կոչվում է քնքշություն ջերմություն գթություն հասկանալի է ինչն է կարևորում եւ ինչ չէ կարևորում բուժքրոջ մասնագիտության մեջ Ուշքույրը պիտի լինի անշահախնդր, պատրաստ ամեն մի քայլափողին գիշեր թե ցերեկ կապ չունի աշխատանքային ժամը թե աշխատանքային ժամ չի ես այդ եմ կարևորում որ սրտացավ լինի անշահախնդիր լինի անգութ չլինի Օրինակ մեզ մոտ Արցախում տվյալ շրջանի գյուղերի, գյուղամբուլատորիաների, բուժկետների, բուժքույրերը մասնակցում են շատ հաճախ դասընթացների։ Ձեզ մոտ կազմակերպում են այդ դասընթացները եւ որտեղ։ Անպատճառ։ Վեդիում, Վեդիում գնում ենք Երևանում, գիդուֆում, շրջանայինում վերապատրաստվում են։ Ինչ ժամանակահատվածով է կատարվում դասընթացները։ Դասընթացները կատարվում են մեկ շաբաթով, մեկ ամսով, նույնիսկ 6 ամսով գնում վերապատրաստվում, գալիս են շարունակում։ Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը շատ հաճախ է հանդիպել Հայաստանից ժամանած բժիշկների, բուժքույրերի հետ, նրանց ճանաչում են իմ ունկնդիրները, սակայն առաջին անգամ հայկական լեռնաշխարի Արարատյան դաշտավայրի գրկում մի գյուղի բուժքույր պատմեց իր մասին, գյուղի մասին, ինչ կմաղթեիք Արցախի բուժքույրերին եւ ինչ կասեիք։ Արցախի բուժքույրերին կմաղթեի առողջություն, համբերություն, ամենակարևոր որը լինեն միշտ պատրաստ։ Մենք էլ իրանց հետ ինչպես բուժքույր քրոջպես պատրաստ ենք։ Կցանկանայիք լինել Արցախում։ Կցանկանայի իհարկե մեծ հաճույքով։ Ձեր երկու որդիները ծառայել են, պարտադիր ծառայություն են անցել։ Դուք որպես բուժքույր եւ որպես մայր գիտեմ, որ շատ ուրախadir եւ հոգատար եք եւ անձամբ եղել եք զորամասերում, գոհ էիք այնտեղի բուժ ծառայությունից։ Իհարկե, շատ գոհ եմ։ Կցանկանայիք, որ զինվորական բժիշկը, բուժքույրը ավելի ու ավելի ուշադիր լինի զինվորի հանդեպ։ Ավելի ուշադիր, իհարկե։ Ոնց որ իրանց երեխեքն են, էլի, ինչ տարբերություն։ Զինվորեն թե իրանց երեխեքն են, տարբերություն չկա։ Իրանց երեխաների նման պետք է ուշադիր լինեն, հոգատար լինեն, իրանք էլ մայր են։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի ձայնասրահում Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի ոսկետապ գյուղի բուժքույր Գոհար Հակոբյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ վիտամին D-ն եւ դիաբետա։ Վիտամին D-ի ցածր մակարդակով մարդիկ հակված են երկրորդ տեսակի դիաբետի եւ նույնիսկ եթե նրանց մոտ ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում չի եղել։ Այսպիսի եզրահանգման են եկել իսպանացի հետազոտողները փորձարկումներից հետո, որոնց մասնակցել է 150 մարդ։ Նրանց մոտ ստուգվել է վիտամին D-ի պարունակությունը եւ մարմնի զանգվածի ցուցանիշը։ Նրանք նաեւ արյան հետազոտություն են հանձնել դիաբետի, նախադիաբետի եւ արյան մեջ շաքարի մակարդակը ստուգելու համար։ Պարզվել է, որ այն մարդկանց մոտ, ովքեր չեն տարապել դիաբետով, վիտամին D-ի մակարդակն ավելի բարձր է եղել, քան դիաբետ ունեցող մարդկանց մոտ։ Էնդոկրինային հիվանդություններով կամ նման շեղումներով նիհար պացիենտների մոտ արևային վիտամինի մակարդակը ցածր է եղել։ Վիտամին D-ի մակարդակը ավելի շատ սերտ կապ ունի գլյուկոզայի մետաբոլիզմի կամ ճարպակալման հետ, նշել են հետազոտության հեղինակները։ Նրանք նաև ողջել են, որ արևային վիտամինի անբավարարությունն ու ճարպակալումը բարձրացնում են դիաբետի զարգացման մակարդակը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք վիտամին D-ն եւ դիաբետը հրապարակումը Հասանի Հանրապետության առողջապահության լրատու պաշտոնաթերթից։ Հեղինակ Մարինե Ավետիսյան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադիրդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։